akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikije gera cambere cy'umukuru w'inama nshinga mateka aranegura ingene babura amatari b'intara za Cibitoke na Karusi bahagaritse ingendo yari kagira muri izo ntara agatongwasa avuga ko ivyashikirijwe ko yariko agirisha amamitingi ari rementanya nayo kuva ejo hari abagabo n'abasore barenga ijana bafungiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bafatiwe kuri uyu wa gatandatu mu gihugu kibanyi ca Tanzania baca baherezwa igipolisi c'u Burundi nayo abapolisi b'abarundi barungitswe kugarukana amahoro mu gihugu ca Africa ngo ntibazosubirizwa n'ikiringo cabo cahera ivyo niyo rero n'ingingo yafashwe n'ishirahamwe mpuzamakongoni bikandikwa n'ikimenyesha makuru Jeune Afrique idonido ni murano makuru sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro turongeye kubaramutsa kandi tubaha ikaze muri ano makuru umushinga amateka agatongwasa asanzwe ari incegera ca mbere c'umukuru w'inama ashinga amateka ngo yakiriye nabi ukuntu babura amatari b'intara za cibitoke na karusi bahagaritse ingendo yategerezwa gukora muri izo ntara hari kumwe n'abandi bashinga amateka umushinga amateka agatongwasa ashikiriza ko ivyabaye ari ukutamenya uruhara rw'umushinga amateka ingingo zababura amatari je nazifashe yuko ari ingendo y'agahotoro no kutamenya ingene inzego muri demokarasi zikora kuko urwego ntwaro ntiruha amategeko urwego nshinga amategeko kandi hariho ukuntu bitiranye ibintu uburundi ntabwo ari ibohero ry'abarundi ku buryo umuntu adakoze iby'umugambi uri ku butegetsi ushaka yuko umenga yoba amenje kimwe cyoco nuko numvise yuko bagerageza kuvuga ibintu babifata uko bitari babyitiranya n'imigambwe jewe sinagiyeyo kabugambwe sinagiyeyo ku izina ry'iki canke kiriya kiretse ko nagiyeyo nk'umushinga amateka umushinga amateka nawe si uw'umugambwe umushingamateka amateka si uw'ikomine si uw'agasozi si uw'intara umushinga amateka ni uw'igihugu kuba rero abatware bacu batazi gutandukanya ibyo bamenye yuko buri rwego rufise amategeko n'uburenganzira bibugenga bakibaza ko ibintu byose biri munsi y'ubushake bw'intwaro aho urumva igihugu kiracyafise intambwe ndende yo gutera kugira ngo demokarasi ishobore kuba mu gihugu koko agatongwasa hicaye asanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka aniyamiriza ivyavuzwe ko ingendo yariko agira muri izo ntara hagati yazihinduye imyiyamamazo agatongwasa akavuga ko ivyo ari remenkanya porogaramu z'ingendo bari bazihawe imbere y'igihe isobanuro zose bo batanga kugira ngo basigure ibyo bikorwa bigayitse bo bakoze ntizifashe na buhoro buhoro kuvuga ngo propaganda mbere ko poropaganda abantu bagenda bavuga imigambwe yabo bakagenda kumbure banegura iyindi bakagenda bafise ibiranga iyo migambwe yabo bakagenda bafise n'ibikoresho byo kugira ngo ibyo bavuga bisamirane ku birometero n'ibindi muri ibyo byose icyo bovuga jena ni iki nta na megafone nagendana ibiranga ibyo bavuga ngo ngo umuryango wanjye wa politiki bo kwerekana ni bihe ni bande bari babonye bari bambaye ibiranga iryo shyirahamwe rya politiki baba bavuga baca barondera bya bindi nyine byo kurementanya bakavuga ibintu bidafashe nabyo ibyo ntibiriko birafasha uburundi gutera imbere na buhoro buhoro kuko ubu burundi ni uburundi bw'abarundi bose uburundi si ikibare cy'umugambwe sendede fdd imigambwe iriho mugabo abarundi bose ntibari muri iyo migambwe n'abatari mu migambwe barafise uburenganzira muri kino gihugu umushinga amateka rero n'uwuserukira abarundi aserukira izo miliyoni zose cumi adatoranije abo mu mugambwe wicaye mu mugambwe uriye agatungo hasa umuntu ariko aramwumviriza avuga ati yahukanye n'ubutegetsi kandi yarabwinjiyemo ubutegetsi nta bugeni twagiranye abantu ntibatahure yuko intwaro y'igihugu ntaho isa isana na kameremere k'imigambwe cyane k'amashyirahamwe ya politiki uko byokwitwa kose umuntu wese uburenganzira ahabwa n'amategeko abwirizwa kububana ku neza y'igihugu jewe rero unkoze ibikorwa kamushinga amateka ni kuki abo bantu baca bagira ubwoba bakazanamo iby'imigambwe nyamugambwe ntibawutwaye ntibazi ibyo bawugira ntibazi icyo bawukoresha uyu munsi none iyo migambwe banyagiriza yabo ko bayitwaye bakaburaboza bakanka yuko n'umugambwe wiyunga uyu munsi bagira ingorane zindi ziki nibatekane gusa kimwe ntibumve yuko amabanga y'igihugu si amabanga y'umugambwe umushyikiranganje, abamwungirije babura amatari n'abandi ntibumve yuko ibibanza barimo naho baba babishikiriye biciye mu mugambwe ntibagomba gukorera umugambwe bagomba gukorera igihugu Agatongo agatongwa sasanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka yaganira kuri telefone na Evariste Nzikobanyanka ishiramwe mpuzamakungu ni riherutse gufata ingingo yo kutazosubiriza abapolisi b'abarundi bagiye kugarukana amahoro mu gihugu ca Centrafrica ikiringo cabo ngo ni cahera amakuru dukura ku buhingu rubuga ngurukana bumenye bw'inyamakuru Jeune Afrique avuga ko userukira Burundi muri iryo shirahamwe rya ONU yamenyesheje ko iyo ngingo atarayimenyeshwa inkuru dushikirizwa na oba niyo nkuru ubuserukizi Burundi i new york mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu buvuga ko iyo ngingo yo kutazosubiriza abapolisi b'abarundi itarabumenyeshwa bikavugwa na ambasaderi albert shingiro ariko nk'uko ikinyamakuru African news kivyandika uvugira urwego minisika aremeza ko iyo ngingo yamaze gufatwa kandi ko bafatiye ku bihe bya politike uburundi burimwo ikinyamakuru jeune afrique naco cyandika ko umuhanuzi mukuru w'urwego minisika ku bijyanye n'abapolisi yakimenyesheje ko iyo ngingo yafashwe hihejwe ibyagirije byuko habandanya kwibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ariko iyo ngingo ngo ntiyerekeye abasirikare b'abarundi barenga amajana umunani na mirongo ine n'abanyene bari mu gihugu cha Centrafrique urwego MINUSCA rukamenyesha ko ariko nabo nyene dosiye yabo iriko irigwa abapolisi b'abarundi bari muri ico gihugu bakaba barenga amajana abiri na mirongo indwi akazi kabo muri ico gihugu akaba ari kugenzura umutekano mu gisagara ca bangi n'ahandi turagushimiye Obeni yo ntutwivuga amakuru ajanye n'igipolisi igipolisi carafashe kuri wa gatandatu ibiro majana vy'urumogi rutekeye mu mifuko minini minini minini minini itatu iri mu modokari yo mu bwoko bwa Karina iyo modokari ariko irakurikirwa n'igipolisi ikaba yahavuye igira isanganya umuntu rero yarayitwaye azwi ku izina rya fideli asanzwe aba muri zone kamenge akaba ari mu bitaro kubera iryo sanganya hogoromuginago rero rukaba rushobora ngo kuba kwaje ruzananya mu gihugu kibanyi ca Kongo ibyo bigashikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye abagabo b'abasore n'abagabo n'abasore b'abarundi barenga ijana barafatiwe kuri uyu wa gatandatu mu gihugu kibanyi ca Tanzania baca bashikirizwa igipolisi cy'u Burundi mu ntara ya Muyinga abo bantu bugaraniwe mu kigo cy'ugwaruka Centre Jeune mu gifaransa aho igipolisi kiriko kirabakora ko amatohoza kugira ngo bamenye icaye cabatwaye mu gihugu ca Tanzania ni mu gihe bo bavuga ko bahora bakora akazi ko kurima itabi muri ico gihugu ca Tanzania inkuru tukayishikirizwa na Dieudonné Nzeyimana uko ari ijana na cumi bose basigura ko bahora bari i tanzania ahitwa urowa mu ntara ya shinyanga ngo bahora ku kazi ko mu mirima y'itabi ku mugwizatunga bita manjara kuri posita ya duwane y'ikabanga niho bafatiwe mu gihugu kibanyi cya tanzania imbere y'uko bashikanwa ikobero ku mupaka w'u Burundi nta mukobwa cyangwa umukenyezi n'umwe arimwo hagwiriyemo cyane cyane imisore bavuga ko ngo atamugore yashobora akazi bahoramo ko kurima itabi igipolisi cyagize amakenga niko kuca kibafata ubu bakugaranirwa mu kibanza cyitwa guharuka umugwa mukuru w'intara ya muyinga no mu ijoro ubu barabasatse ariko ngo ntacyo babasanganye amatohoza niyo ngo azokura ayo makinga mukamenya ko aho bugaraniwe hahora hanakoranira abayoboke b'ishengero semuseka buri munsi w'imana mu masengesho kuri w'imana bagiye kuyabandaniriza imuhira iyo deneze imana imuyinga radiyo isanganiro reka tugushimire Dieudonne Imana tuvi muyinga dukubitire hariya mu ntara ya Rumonge abanyeshure bahevye amashure muri yo ntara ya Rumonge biyongereye inshuro zirenga zibiri ugereranije n'igice ca mbere cy'uyo mwaka w'amashure turimo Adriano Sabushimike ajejwe indero muri yo ntara atera kamo abegwa n'ico kibazo bose gushira hamwe inguvu kugira ngo bahagarike uwo murindi w'abana batamashure inkuru dushikirizwa na Jean Pierre Misago nk'uko bivugwa na adrien sabushimike ajejwe intara y'indero ya rumonge ibiharuro by'abahevye amashure vyariyongereye mu gice ca kabiri ugereranije n'igice ca mbere c'uyu mwaka w'amashure tugiye kurangiza kandi ngo birateye ubwoba nk'akarorero igice ca mbere nk'abahevye amashuri mu mashuri mato mato gusa mu w'icenda bari ibihumbi bibiri na mirongo ine na batanu mugabo muri igice ca kabiri twahuye abandi bahevye ari ibihumbi bitatu n'amajana cyenda na mirongo itanu na batandatu ku bw'uwo muyobozi haba abaheba kubera ubukene haba batwaye inda z'indaro abajya guca amahera bataranagera abahebye kubera kwihebura ko batazomenya baravye amanota banose mu gice cya kabiri abavuga ko atakazi bazoronka mu Burundi ni uko abavyeyi abajejwe intwaro inzego z'ubutungane abajejwe indero bashira hamwe inguvu bahimiriza abanyeshuri kwijukira kwiga ku neza ya kazoza kabo jean Pierre misago mu radio isanganiro turagushimiye jean Pierre Misago kuri iyo nkuru yerekeye indero udushikirije ni nayo turangirije ko ano makuru ariko kuba yatayatanguye reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize ni ukwicegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka negura ingene babura amatari b'intara za cibitoke na karusi bahagaritse ingendo yari kagira muri izo ntara gatongwasa akavuga ko ibyashikirijwe ko yariko agirisha amamitingi muri izo ntara ari rementanya nayo kuva ejo hari abagabo n'abasore barenga ijana bafungiwe ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga bafatiwe kuri uyu wa gatandatu mu gihugu kibanyi cya tanzania baca bahereza igipolisi cy'u Burundi nayo abapolisi b'abarundi banungitse kugarukana amahoro mu gihugu cya africa ngo niba ngo nihagera yuko basubirizwa ngo ngo ntiabapolisi b'abarundi bazosubirizwa ngo n'ikiringo cabo cahera iyo ngingo rero ngo ikaba yafashwe n'ishiramwe mpuzamakungoni bikandikwa n'ikimenyesha makuru Jeune Afrique ngaha rero turangirije aya makuru ku isaha zitandatu n'iminota 39 ngaho icyo kinyamakuru kigaruka ku ngendo wasanzwe ari cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yari yatekanije mu ntara za karusi na cibitoke mugabo zikabuzwa na baburamatari uko biri kose rwasahafisa abanywanyi ibidaheza ngo binezereze ubutegetsi inyifato y'abarongoye izo ntara zibiri yo kumufata nk'umuntu adakenewe kandi ari mu rugendo rw'akazi yerekana ukudahariranira mu vya politike intolerance politique mu gifaransa iwacu ifatiye ku byabaye mu cibitoke ni karusi ibona ko agatongwasa ateye ingorane ubutegetsi n'aho yiyunze nabwo itororokanirizo ry'amakuru nete presse naryo ryandika kuco rifata nk'umwigovyoro ku mafaranga ngo ashobora gukoreshwa uko utariko ahigaruka ku rwandiko rw'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'inama nkenguzamateka yarungikiye mugenzi we wo mu biro by'umukuru w'igihugu Alphonse baranyica ashikiriza ko vyoba vyiza leta ifashe ingingo yo kuba irabangiriye gutanga ya mafaranga miliyoni amajana atanu agenewe imigambi y'amakomine nk'uko byari vyarashikirijwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza igitangaje nk'uko nete press ibandanye ivyandika naho kete ryazananye ni ukuvuga mu biro by'umukuru w'inama nkenguzamateka bikaboneka nk'itegeko rirungitswe mu biro by'umukuru w'igihugu kugira ayo mafaranga ntagume mu yari yaratekanijwe kandi atari buboneke iryo tororokanirizo ribona ko bujumbura iri mu ngorane z'amafaranga kuva aho abahora bayifata mu mugongo bahagarika imfashanyo zabo kimwe gusa uwanditse iryo kete yarashizemo akabirya ngo ayo mafaranga ubwiza bw'umubiri canke bikavana n'ibyo ababyeyi basabye amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru itororokanizo ry'amakuru ya bepe naryo ryandika ku mukenyezi yavyaye ubushuri imakamba bitwa ubushuri mugabo n'abana batatu bose babigeme uwo mubyeyi domina n'imbeshaho yababyariye mu bitaro by'imakamba abo bana ngo bameze neza nk'uko byemezwa n'umuganga arongoye ibyo bitaro kimwe gusa ngo ababyeyi babo uko ari babiri barafise ubukene bw'amafaranga bakifuza abo bafasha se w'abo bana wewe aracara umunyeshuri muri risi uretse abavuka abepirandika no ku aherutse kwicwa sogoswa imbugita kubera ubushurashuzi muri komine ya butezi ni mu ntara ya ruyigi uwo muhungu yari asanzwe yiga kuri lise ya komine yapfuye ku wa mbere acumitswe nibo bavukana mukuru we uwo nyene kandi aravyiyemerera akaba ngo yamufashe ariko arashurashura n'umugore wiwe abepe yandika ko uwo muhungu na muramuwe yahavuye azira bari bamaze imyaka ishika cumi n'itatu arakadacika muri iyo ngeso ico bikoze igipolisi kirasaba ko abanyagihugu batoja baricira imanza itunganywa ry'ishyamba cimeza rya bururi n'inkenegwa n'ivyo vyandikwa na ABP ibigaramiye iryo shamba ni byinshi naho ababijejwe atako batagira kugira barikingire muri ivyo ABP kavuga nk'abantu baryegereye bakunze kuba barivogera cane hari miriro ya Nyakanga abariragiramwo canke bakaricishamo ibitungwa abaja kwicira ibiti batabirekuriwe abarondera y'imiti y'ikirundi n'ibindi iryo shamba ngo ribwirizwa gukingirwa kuko rifasha ibitare bike mu iterambere ishamba riranafasha nko mu gukinga inkukura ni isoko ry'ibifungurwa rirafasha mu masoko ntanganguvu n'ibindi n'ibindi ikinyamakuru iwacu naco kiragaruka kikanika ku tuzu two kwitabara tutameze neza mu bubare n'ahandi hahurira abantu benshi mu gisagara ca bujumbura ngo nakaga cane cane ku bantu b'abakenyezi bizwi ko vyose babikora bicaye ubu rero ngo basigaye barabukundi bo vyifatamwo kugira birinde ingwara bohava bahandurira aho niyo umubiri ubagondoje bakahatumbera umukenyezi umwe yayagiye ikinyamakuru iwacu ati sinshobora kwicara kuri tuwareti iyo yo yose bati no kuhajya ndahatumbera ari uko byanse ahandi ishima kwigumya ngataha hirya gato uwundi mwigema avuga ko kwihagarika muri utwo tuzu bisaba ikarashishi rikomeye akemeza ko hamaze kuba iyindi ngingo abatari bake bamaze gufata kubikora bahagaze nino ngaha harangiriye ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku ndwi dusozereye mwayashikirijwe na francine ndiyo ku bwayo afadikanije na leonce bitariho ibihe byiza hose muherereye n'aho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru